volio da sve vas zajedno vidim da se sretnemo pa da sjednemo Allah molim da nas sastavi zajedno, zajedno u džennetu. Ja sam odabrao noćas temu i radi gospodara svoga trpi ne slučajno, već ciljano. Zato poruke koje Allah te bareke u ta'ala rekao Rasulju sallallahu alaihi ve sellem su veoma, veoma teške, veoma velike poruke. A izabrao sam ovu temu s toga što vremena u kojima sada se nalazimo i živimo iz dana u dan sve više se pojačava napad alhamdulillah na ovu davu, na ovaj menheđ na ovaj pravac sve više oni koji napadaju sa raznim ciljevima na razne načine ove ili one pa sam odlučio da se vama uz Allahovu pomoć kao i uvijek vratimo se sunnetu Rasula sallallahu alaihi wasallam pa da vidimo koji je to zadatak koji nam on alaihi salatu wasalam i emanet od Allaha te barake wa ta'ala koji prihvati smo a moramo ispuniti Allah te barake wa ta'ala u svojoj knjizi kaže Ja, ejuhel mudathir, O ti pokriveni, o ti pokriveni, ustani i opomini. Ustani i opomini. Gospodara svoga veliča i haljine svoje očisti i kumira stakloni i ne prigovaraj držajući da je mnogo i radi gospodara svoga trpi. Allahu akbar. Jeste, braćo i sestra, u su neizljed sitne i beznačajne naredbe, ali valla i dalekog su dometa i cilja velikog uticaja i djelovanja na nas i na stvarnost. Prvi cilj naredbe uzvišenog ustani i opominji jeste da ne ostavi da ne ostavi nikoga ko će se suprostaviti Allahovom zadovoljstvu, a da ga ne opomene na teške posljedice, da bi time u njemu izazvao preokret uzbunu, te da bi ne bili se taj, ne bili se pokajao. Gledajte kako uzvišeni kaže, ustani i opomini, ovo nije braćo i sestre samo Rasulu sallallahu alaihi wa sallam, ovo je svakom onom, svakom onom koji kaže da je njegov sljedenik alaihi salatu wa sallam, ustanimo i opominimo, od sjedenja nema fajdeje, od šutnje kad drugi šute nema koristi islam i ova dava neko mora da govori ako smo izabrali put i dali zavjet svome gospodaru Tebareke Votehala onda nemojmo braće i sestre šutiti nemojmo šutiti dostavljajmo ljudima risalu koliko god oni napadali činili nam zulom hapsili nas i privodili i ubijali drugi cilj ajeta i gospodara svoga veličaj i gospodara svoga veličaj jeste da ničiju ničiju godnost ni prepotentnost ni nekakvu superiornost ne predpostavimo Allahom i Tebara Kevotala zašto? pa sva druga veličina svi oni koji misle da im niko ne može ništa će se slomiti kao trnje lakše potrbuške sve dok Allah te baraka wa ta'ala sve dok ne pripadne sva slava veličina samo, veličina samo Allahu azzavajan samo njemu te baraka wa ta'ala jer na sudnjemu danu kada dođu oni koji su tlačili i zlostavljali njegove robove onda ćemo vidjeti samo se vi rugajte a i mi ćemo se rugati I treći cilj ajeta i hranjenje svoje očisti jeste otvrljanje svake prljaštine i vanjske i unutarnje te čišćenje duše od svega prljava koliko, koliko god je to moguće. Da bi za, zašto ovo? Zato da čovjek u okrinju Allahove milosti u njegovom čuvanju i sa njegovom uputom postao šta? Najuzorniji primjer najuzorniji primjer u svome društvu, koji će privlačiti zdrave snage i od koga će se stidjeti pokvarena srca. Taj primjer kome govorimo, on, on će upravljati ovim strastima donaličkim, a ne one njime. Ovo je ono što moramo imati kod sebe. Da ljudi prepoznaju da ljudi prepoznaju gdje je istina. Da ljudi prepoznaju nakon svih iskušenja koja nas budu satirala, inša Allah, prođemo i da ljudi kažu, da se zapitaju od ciljine iskušenja koja smo prošli, pa subhanala, zašto ovi ljudi toliko trpe? Do te mjere, braćo i sestre, treba da saburamo i da pozivamo i da saburamo na urede i naših neprijatelja i naših prijatelja. Nadam se da me razumijete. Četvrti cilj ajeta. Ne prigovaraj Mohameda držeći da je mnogo. Je taj da čovjek svoja djela i trud ne misli da je dovoljno to što je uradio. Nama Allah je nikad. I da ne smatraš tu velikim, velikim svojim doprinosom za ovu vjeru i da onda staniš, ne nikako, nego da se stalno radi i da stalno se trudimo i radimo kako bi i žrtvujemo sve za Allahovu tebara kvetala vjeru, potpuno se utapajući u osjećaj Allahove tebara tala prisutnosti, da znamo da je uzvišeni sa nama, da će pomoći ovu vjeru i da će pomoći svoje robove i da će pomoći svoje robove i peti cilj ajeta jeste i radi gospodara svoga trpi i radi gospodara svoga saburaj je nagovještaj na što će sve Allahov poslanik nailaziti u svom daveskom životu i u pozivu Allahu kakve će sve patnje preživjeti od onih koji žive u zabludi te koliko će biti ismijavanja izrugivanja ruganja pa sve do prave i otvorene borbe i želje da ubiju i njega i njegove drugove ashabe La ilaha illa la Muhammedu Rasulullah. Ovo će braću i sestre i sli, ili slično zadesiti i sve Rasulullahove ali i salatu wasalam sljedenike, vjernike. Pa mu Allah te bareke o ta'ala savjetuje da bude iskrpli šta god da se desilo. Ne zbog toga da sabura, da sebi udovolji. Ne, nego da udovolji svome gospodaru. Allahu akbar pogledajte ovo, da pozivamo Allahu i da saburamo, ne da udojimo sebi nego Allahu azda veđel. Ovo je ključni problem kod mnogi nas. Danas mnogi žele da udovolili sebi. I čim su to pokušali ili krenuli, odmah su to uradili, ali na račun, na račun vjeri uzvišenog gospodara a mi treba da trpimo radi Allaha tabare ta'ala. i ne nemojte da sila kojom nam prijete zatvori i proganjanja i hapšenja da se prepanemo toga pa da pribjegnemo od, stra, od stra, straha od ljudi, od njihove kazne i tako odemo Allahovoj kazni Allah molim da nam se to nikad ne desi pogledajte jednostavne naredbe jednostavne i imali jednostavnih i riječi i naredni odovi kazdani jednostavnim rječnikom kratkim rečenicama a u suštini su ove naredbe i te kako važne teške, ozbiljne kad se sprovode u djelo kad se sprovode u djelo sami ajeti ajeti Allaha uzvišenog sadrže poruku prenošenja i tumačenje vjere e davetu od tablih Upozorenje samo podrazumijeva da ima radnje na ovom dunjalku za koje će čovjek odgovarati pred Allahom te barke otala. I zato da čovjeka običe nikad ne zaboravi, a zaboravanje stalno treba opominjati i podsjećati se ne radi ovog dunjalka, već radi sudnjega dana gdje ćemo svi Allahu račun polagati. Gledajte, braćo i sestre, kako početak ajeta uzvišeni, uzvišenog gospodara, nosi savršeni poziv i naredbu poslaniku sallallahu alejhi ve sellem koji prvo on treba da prihvati to je poziv poslaniku sallallahu alejhi ve sellem a samim tim i poziv nama i objašnjenje i putokaz da sve što je zadesilo Rasula sallallahu alaihi wa sallam sigurno će zadesiti i one koji kažu da im je on poslanik i da ga uzimaju za vodilju i njegovog gospodara uzimaju za svoga gospodara. Alhamdulillahi rabbil alamin. To je poziv kojim ga budi i sna iskrivala i osnovne da bi stupio u džihad i mukotrpan rad. O ti pokriveni ustani i opominji. Subhanallah. Subhanallah. Kao da Allah kaže onaj ko živi sam za sebe, ta je bezbrige. A ti, ti koji ćeš nositi teško breme na svojim plećima, ma kakvo tvoje spavanje? Nema odmora. Kakve tople postelja miran i ugodan život? Ustanimo zbog velikog zadatka koji čeka obaveze koje su dodjeljene ustani da radiš i budi spreman na sve te gobe koje ti se na tom putu ispriječi. Ustani, vrijeme spavanja je prošlo, a i vrijeme rahatluka je prošlo. Od danas, od danas počinje bdijenje, neprekidno, duga i teška borba na Allahovom putu. Ustani Muhammede, se za sve ono. Thank you kaže mu uzvišeni, ali ne prigovara držeći da je mnogo. Ustani i opominji, nemoj da se povlačiš, nemoj da prešu hamede, obavijesti narode, obavijesti sve one koji će doći poslije tebe, da onaj ko se tebi ne odazove, nije se odazvao ni Allahu te bareke u teala. veličanstvene riječi gospodara uzvišenog i trpi radi njega. Ovdje uzvišeni govori svojim robovima, govori onima koje voli, trpite radi mene, a ne nemojte trpiti radi sebe, jer ako budete trpili radi sebe, nećete pozivati meni, ostaćete prazni, ostaćete zbog svog kukavičluka, ako budeš trpio radi mene, robe moj, elej se Allahu bi kafi nam. Mamo, dake slišim. Pa zar Allah nije dovoljan robu svoje, pa Allah dobro vidi robove svoje. Ovo su veličanstvene i ozbiljne riječi koje dižu Resula sallallahu alaihi wa sallam iz tople kućne postelje iz tog zagrljaja u beskrajnost i mnoštvo, u nevrijeme, u buru, među dobre i loše ljude, ka pridobijanju i onima koji će se protiviti i na kraju u životnu realnosti. Ustada Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam i ostade stojeći uspravno podignute glave više od 20 godina nije Allah poslanik sallallahu alaihi sallam odmarao, nije pravio pauze, nije živio za sebe i svoju porodicu, ustao je ustrajan, ostao ustrajan na dostavljanju Allahove objave, nosjeći na sebi sam teren zabudi u kojoj je živio njegov narod, nosjeći veličanstveni emanet upućen ljudima na zemlji, svim ljudima, cijelom čovječanstvu, taj emanet je bila vjera islam vjera sučeljavanja odgovornosti i džihada borbe na svim podima živio je Resul sallallahu alaihi wa sallam u neprekinoj borbi više od 20 godina nije ga omijetala jedna stvar od druge jedan drugađaj, događaj od drugog jedno iskušenje od drugog i cijelo ovo vrijeme od momenta kada je čuo poziv i naredbu uzvišenog gospodara i dobio veliko zaduženje. Braćo moja i sestre, ove su riječi upućene i meni i tebi. Ove su riječi upućene i meni i tebi, brate i sestro. Mi smo svjedoci velike zuluma koji se vrši nad muslimanima pojedinačno i kolektivno ponekad nam se čini da smo <clears throat> počinjeni bezvrijedni oni koji su uvijek žrtva na jagda u nekim situacijama I onda dođe šetan da nas navodi da pomislimo da situacija nema izlaza i da je rješenje u prikrivanju svoje pripadnosti najodabranijoj vjeri u vijenu islamu. Nemojte, braćo i sestre, taj isti Allahov neprijatelj nas priječava da prepoznamo Allahove blagodati pred nama kroz svako iskušenje i nepravdu koja nam se nasabi. Muškarci i žene pravovjerne, odabrani Allahovi robovi, tada moramo da se postidimo svoje slabosti i kuka lucuka, ne da Bože. Abdullah ibn Masud, radi Allah, on prenosi, kao da kaže, kao da gledam Allahova poslanika, sallallahu alaihi wasallam, kako nam priča o poslaniku, koga je narod zlostavljao i krlju ga zalio. On je obrisao krv sa svog lica i govori mojem narodu oni ne znaju gdje smo mi u odnosu na ovog poslanika da li smo bolji od njega ili želimo da se raspravljamo ubježujemo ili svađamo gdje smo u odnosu na frizirku faraonove kćeri koja je strpljivo gledala kako je zalim faraon da ona ovu svoju djecu nije voljela. Gdje smo u odnosu na faraonovu ženu Asiju, koja mu je odvažno rekla istinu u lice i uprko svim ljepotama Dunjaluka koje imala i patnjama i zlostavljanima koja su slijedila, nije od svoje vjere odustajala. Već je zatražila kuću džennetu koju je lakavno povodljom vidjela prije svog preseljenja. Jesmo mi to vredni od njih? Možda se smatramo vredni i od Jusufa kome su toliko nepravdu učinili i oni najbliži. Možda mislimo da smo mi bezgrešni i odnosno sve ove odabrane lao pokone ne tako mi jednom gospodinu iz te zemlje Allaha uzvišenu. Mi smo zalimi sami prema sebi jer ukoliko smo svjesni svojih grijeha svako iskušenje koje donosiš, bit će nam kao donosilac radosti i radosti. Radovat ćemo se i nadati se da nam to milostivi poslao svoj i šansu za oprost grija i utežavanje vage dobrih djela. Vidjet ćemo da nas naš Allah voli. Jer koga on zavoli, stavi ga na iskušenje, podarite mu sabot i na kraju pobjedu još na dunjalku, a džennet firdeus na ahiretu. Ako bolje razmislimo, braćo i sestre, slušajte me dobro, Allah vam se zmilovo. Ako malo bolje analiziramo vrijednosti mazluma, onome ili onima kojima se čini nepravda, tada ćemo biti zahvalni onima koji nam zulum čine, jer je i taj zalim donosila se dokaza kada on nekog zavoli, kada odredi osobu koja će mu činiti zulum kako bi povećao njegov sabot i dario svom strpljivom robu velike blagodati na dojavku Ahiretu. Između Allaha i dove mazluma nema zastora. A za to nije, za to nije velika blagodat? li je rješenje da se povučemo? Ne, braćo i sestri. Šta je lakše? Koji nam čine zonu. Svima onima koji nam čine nepravdu. Svima onima svima onima koji lažu na nas, potvaraju nas, svjesno ili nesvjesno, mi ćemo odgovoriti na način kako nas je učio Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam i kako smo dobili od Allahovih poslanika koji su tako tako kojima se tako vraćalo zbog toga što su pozivali Allahu i njegovoj vjeri gospodaru moj oprosti mom narodu ovo je braćo moja nešto što liječi srce jednog vjernika i mu'mina ovo je nešto što možda može razmekšati nečije srce. Jer vjernik koji se miješa sa ljudima i trpi njihova zlostavljanja, bolji je od vjernika koji se ne miješa s ljudima i nije izložen njihovim zlostavljanjima. Mi ćemo izabrati ovaj način zato što nemamo nemamo više potrebu kartu. Ja sam Izet Hadžić, rob Allahov, i ne bojim se nikog osim Allaha uzvišenog. Koliko god neko mislio da mi je naudio, da mi je nešto uradio kazirući na mene, nije u pravu. Allaha molim da ga uputi. Allaha molim da ga uputi. Jer taj stvarno ne zna. U Buhari on sahih obilježi se, sahih obilježi se hadis Hababa Nindartel, Požalili smo se poslaniku koji je bio prilegao na svom ogrtaču vladu Kjabe. Zar neće stražiti pomoć za nas? Zar neće činiti devu za nas? On reče, oni prije vas hvatali su, kopali bi im rupu i stavili ih u nju, zatim bi donijeli testeru i na dva dijela im polovili glavu. Željeznim češljevima skidali bi sve do kosti i to im ne bi odbilo od Allahove vjere, tako mi Allaha ova će se stvar završiti. Jahac će od Cane do Hadramauta putovati i neće se plašiti nikog osim Allaha ili Vuka da mu ne pojede ovce. Ali vi su više žurite. Osjetimo li braćo i sestre stigit pred Allahom kada se ga uporedimo sa ovim divnim insanima? Zar su naša iskušenja na radnim mjestima, u društvu, komšiluku, privođenja vrijedna spomena u odnosu na ove čestite uzore. Hoće li nam zulum nad nama, kažem zulum po navodnim znacima, biti dovoljno opravdanje da budemo, ne daj Bože, kukavice? Ne. Ovo sve naravno ne znači da trebamo biti pasivni i u potpunosti se prepustiti saboru, ne i nikako. Musliman treba uvijek nastojati poboljšati svoje stanje, A ako mu je nepravda nanesena, protiv toga se treba boriti u skladu sa Allahovim zadovoljstvom. No u slučajima kada izbavljenje iz određene nedače situacije nije u našim rukama, onda se trebamo u potpunosti pouzati u gospodara i dovom ga moliti da nam nevolju otkloni. A musliman treba uvijek biti optimističan i imati na umu da je sa poteškoćom i olakšanjem inna nahnu sudri usra, inna nahnu sudri usra. Pa zaista smukom je ilas. Zaista smukom je ilas. Iskreni vjerni nikada neće i ne smije zapasti u depresiju. Islam nudi ljepotu. Nikada neće biti tužan, niti razočaran. On nikada nije na gubitku, jer kada ga zadesi iskušenje, bude srpnik i nada se Allahovoj nagradi, pa doživi pobjedu u svakoj situaciji, a kada mu milostivi te bareke u podari svoje blagodati, bude mu zahvalan i svjestan da to nije njegovi ruku djelo, pa mu Allah još više, još više poveća blagodat. Braćo moja i sestre, savjetujem sebe i vas u ovim danima kada je se sve diglo i perima, i pisanim medijima, štampanim medijima, kada oni za koje mnogi žele da se opredijele, mislim na te demokratske opcije, upravo na po ko zna koji put i po koji način pokazuju da su oni ljudi koji prilaze granicu svakog zla oni koji žele i koji predlažu da se Allahovi ajeti stavljaju na raspravu ljudi molim Allaha uzvišeni uzvišeno gospodara ljudi vladara dana sudnje da im te i sve njihove spletke razotkrije molim Allaha da im da im uništi ono što žele da radi. Ljudi koji nemaju ni stida, ni srama, ni obraza, žele, nažalost, i sa bradama da naprave nekakav kompromis da bi napravili bolje stanje. To su ti ljudi. Ne kažem možda da su svi, ali predlagači ovog sramnog čina i blisova vojska i šeitanska armada molim Allah da je uništi molim Allah da im oduzme jezik pamet pa da se sa tim sa njihovim mozgom djeca igraju molim Allah uzvišenom da sve one koji spletkare islamu i muslimanima da nam ih pokaže o stvoritelju naš Allahu pokaži mu naš pokaži nam ih nek se potpišu imenom i prezimenom, neka i sav svijet vidi, neka vidi i stramotu i poniženje. Mi smo tvoji robovi. I za kraj, braćo i sestre, nemojte da vas mržnja koju prema nekim ljudima osjećate navede da budete nepravedni. Ne smijete izdavati ni najvećeg novotara koji hoda zemaljskom kuglom, ono koji nije izašao iz Allahove vjere. Ne smijete ni na jednog taguta pokazivajući tagutima upirati prstom muslimane. To je, braćo moja i sestre, zabranjeno. Nemojte nikako da ovo uradite. Nemojte tako vam Allah jednom. Neka čine zulum. Neka nam trpit ćemo od muslimana. Trpit ćemo od raznih ljudi uvrede. Ali muslimanima ne smijete činiti nepravdu, ne smijete ih izdavati, ne smijete lagati na njih, ne smijete potvarati, ne smijete lagati ni na pom, ne smijete nepravdu činiti ni na vjerniku. Ali se dobro pazite da nekom da učinite nepravdu. Allah vam svako dobro dao i ovom i onom svijeta. Molim Allah uzvišenom da sutra ove zlotvore i ove zločince koji žele da vide naše sestre i majke i čeri gole po ulicama, koji žele da vide kako hodaju obnaženi, da im Allah uzme pamet, da više nikad im ne naupane, da skrnave Allahove te barke od tala svijetlje. Allah molim da nas obilato nadali sve, da nam oprosti grehe, da nam podari sabor, da nam podari snagu na koju imamo i da izdržimo pozivajući njemu te bareke, وتعالى i da nas sastavi sve u džennetu. Molim Allah da oprosti imeni i vama i posljedna dova, alhamdulillahi, rabbil alamin, subhanike Allahume bihamdik, ašadu la ilaha ent, astakuruke, wa atubu lejk. Assalamu alaikum, wa rahmetullahi ta'ala, wa barakatuhu, braćo moja i sestre.